вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці хто для нас немцы сябры ці ворагі суседзі альбо чужынцы У мінулай перадачы на гэтую тэму, якую мы разглядаем у звязку з 60сямі угодкамі сканчэння другой сусветнай вайны, гісторык Геннад Саганович казаў пра найлепшы перыяд беларуска-нямецкіх дачыненняў пра добрасуседства старажытнага полацка і рыгі ў 13 стагоддзі. Чаго тады не было паміж двума бакамі, дык гэта цяжкага грузу войнаў і крыўдаў, без якіх сёння адказаць на пытанне, хто для нас немцы немагчыма. Тым не менш, высноваў той папярэдняй перадачы была такая адносіны беларусаў да немцаў, якія сфармаваліся ў той пракаветны полацкі перыяд нашай мінуўшчыны па вялікім рахунку не змяніліся. Прычым гаворка ідзе не пра адносіны палітыкаў ці культуролягаў, а пра масавыя стэрэатыпы. Не змяніла гэтыя стэрэатыпы і мінулая вайна. Ці таму, што часу прайшло дастаткова, каб загаіліся раны, ці таму, што скончылася ўздзеянне савецкай прапаганды, якая прадстаўляла нам немца толькі як спрадвечнага ворага. У сённяшняй перадачы мы пашукаем пацверджання гэтай высновы як у паспалітых беларускіх людзей, так і ў тых, хто прафесійна аналізуе гэтую сітуацыю. Хто для нас немцы? шчыра кажучы не кожны адразу стане адказваць на такое пытанне і каб не займацца доўгім растлумачэннем зміцер бартосік пачаў сваё даследаванне з вулічнага апытання непадалёку ад нямецкага пасольства у менску Ахтунг Ахтунг, Штырліц і Мюллер, Хэндэ Хох, чорны мундзір са свастыкай, аўтамат шмайсер, партрэт фюрера і гукі маршаў. Вось той асацыятыўны шэраг, якім міжволі адгукаецца мая свядомасць на простае слова немец. Не думаю, што я такі адзіны сярод тых, чыё дзяцінства прыйшлося на 70-тыя гады. Савецкае выхаванне, кінематограф і літаратура папрацавалі ў гэтым напрамку на славу колькі штампаў было ўбіта ў нашыя мазгі. Напрыклад, нямецкая гаворка нязменна называлася брэхам. Немец для нас мусіў быць ворагам, хцівым, моцным і перш за ўсё адвечным. І стоячы сёння на вуліцы Захарова ў Менску каля нямецкага пасольства, я задаю людзям простае пытанне: хто для беларусаў немцы? Кто для белорусов немцы? Можно сказать, что соседи и партнеры. Соседи и партнеры. Потому что очень много совместных фирм немецких, белорусских. И очень много история с нами связывает немцев с нами. Много наших э, граждан уезжает э, в Германию, работают там. Вороги, да. А чему? Война ж минулась давно. А сейчас вы имеете так, в виду? Так, так. А, ну сейчас тогда нет, получается. Просто нация такая есть. То есть никакого отношения негативного нет. В данный момент они не враги. Они гуманитарную помощь оказывают, с нами торгуют. И обмены производятся культурные. Ну, в общем, нормальные. Сейчас они, наверное, скорее всего, соседи и партнеры по Европе. Сейчас мы простили, уже те поколения, которые воевали, они отживают свое. За памятниками погибшим нашим воинам ухаживают. И там вандализма нету. Так что можно с ними диалог вести. Только не наставники. И насчет партнерства мне трудно сказать. Почему? Потому что все-таки прошло большое уже количество времени после того, как мы их победили. Я в том числе. <laughs> Вот. Поэтому я считаю, что они ну, просто как бы партнеры уже теперь. Но не наставники. Ни в коем случае. радыё свабода вострая брама да 60-х угодкаў заканчэння мінулай вайны мы гаворым пра немцаў якімі яны былі для нас на працягу гісторыі і якія зараз у Дарэчы, пра настаўнікаў. Гэтая роля немцаў пачынаецца таксама з полацкага княства з 13 стагоддзя, калі немцы, што дасягнулі большага поступу ў рамёствах, гандлі і адукацыі, перадавалі свой досвед нашым продкам. Прычым такая практыка полацкім перыядам гісторыі не скончылася. Яна стала практыкай нашага суседства на ўсю гістарычную перспектыву. Але сёння мы маем псіхалагічную перашкоду для таго, каб назваць немцаў настаўнікамі. Калі суседзямі мы іх назваць ужо можам, бо перажылі савецкую прапаганду, дык настаўнікамі яшчэ не, бо яшчэ не перажылі досвед мінулай вайны. Працягвае зміцер бартосік. першы пасол незалежнай беларусі ў нямметчыне спадар пётра садоўскі ведае гэтую краіну можа як ніхто іншы і па адказ на пытанне хто для нас немцы я звярнуўся да яго невыпадкова бо ўпершыню ў сваім жыцці спадар садоўскі убачыў узброенага немца не ў кінафільме немец усё ж таки нешта не наша незразумелая правда трошки нейкі дзіўнаваты феномен дзіўнаваты чалавек то по-руску сказали б странный. Я вось тут адразу хацеў бы сказаць два слова пра асацыяцыі, якія ўзнікаюць у нас, калі мы чуем рускае слово странны і нашае слово дзіўны. Ёсць асацыятыўны слоўнік расійскай мовы і там вакол слова странны 42 словы, якія прыйшлі ў галаву, Дапусцім расійцу, калі ён яго пачуў і каля слова дзіўны таксама шмат слоў але вакол слова странны усе значэнні са знакам я б мінус сказаў а у беларуса каля слова дзіўны в асноўным плюс і вось наше ўспрыманне немцаў скажем адрозніваецца ад успрымання немцаў расійцамі яно ў нас я б сказаў з больш станоўчым знакам я належу да генерацыі якая помніць немцаў яшчэ часу другой всесветнай войныны Я памятаю, як немцы прыйшлі, я памятаю, як немцы ўцікалі. Я з 39 -го году, хаця пішуся 41 і я бачу этих немцаў перад сабой. Але гэта я забег наперад. Першае ўяўленне майго пакалення пра немцаў гэта яшчэ з таго часу, калі мы былі з савецкімі. Калі мы чыталі абломава там пра штольца, калі мы з рускай літаратуры бачылі нейкіх немцаў, якіх немцаў, што яны штукары, майстры, акуратныя арганізаваныя людзі абложна працуюць разам з тым яны тупаватыя яны не разумеюць чырыню славянскай душы як кажуць што славяніну бо рускаму добра надта добра тое немцу смерць вось таких немцаў мы памятаем у натуральна мы ўсе маё пакаленне знаходзіліся і дагэтуль часткова знаходзімся под уплывам таго што немцы гады што яны палілі нас білі бралі ў палон у мяне ў вёсцы забораўна за адзін дзень забілі агнямётам спалілі 16 мужчын садоўскіх Это я не магу за лаю выкінуць але разам з тым я памятаю немца які мяне пашкадаваў так сказаць і сям'я наша засталася жывая я не буду расказваць дэталі а У школе пасля вайны мы вучылі на памяць на уроках беларускай літаратуры верш кандрата крапівы, калі дазволіце працутую. Янка і Карла суседзі былі, бо розныя сцежкі іх змалку вялі. Янка вучыўся жыццё будаваць, Карла вучыўся людзей забіваць. Янка абсушваў абшары балот, Карло як сыч пазіраў цераз плот. Ну карацей, гэтае суседства закончылася тым, што беларус страхнуў палбе гэтаму немцу і кажа зямлі захацеў ты, дык навось бяры і вылезлі вочы з арбіт немчуры. Вы запыталіся, ці яны нашы суседзі, вось такое суседства нам прапаведвалі у той жа час людзі якія сутыкаліся з немцамі на вайне людзі аналітычныя людзі з як сказаць экзістэнцыялізмам у галаве я перш за ўсё маю Васіля быкова яны пісалі пра тое што немцы былі добрыя ваякі нашы перамагалі але ж прапорцыя ж была можа там я не ведаю адзін да вось ці нешта такое падобна так як з фінамі ваявалі і я скажу не ведаюце это слухачам асабліва старэйшым спадабаецца усё ж такі найлепшы ас другой усесветнай войны быў немец хартман які збіў 343 здаецца самалёты покрышкин 62 канечне іншы улік усё іншае першае напалі і гэтык далей але тым не менш хартман ёсць э, яго ведаюць як сказать ва ўсім свеце добрыя былі ваякі а Слово немец гучыць аднолькава шмат у якіх славянскіх мовах, але беларускі немец ўсё ж адрозніваецца ад расейскага, чым у паслухаем мовазнаўцу лявона баршчеўскага калі зазірнем у частотны слоўнік беларускай мовы то слова немец уваходзіць у колькасць 170 самых ужываных словаў беларускай мове натуральна гэта не выпадкова таму што прысутнасць немца у нашай гісторыі у нашым фальклоры калі хочаце яна значная і заўважная гэта малёгія слова немец яна ідзе ад нямы не мы значит той хто гаворыць нешта мычыць гаворыць не так незразумела і немец заўсёды асацыяваўся быў блізкі да чужынец той, хто прыйшоў чужы, якога цяжка зразумець у тым ліку, што ён ад нас беларусаў хоча. Збіральнае значэнне слова немец гэта ўвогуле тая навала і таксама невядома, што ад яе чакаць і ад яе ціхавацца, ці што яшчэ рабіць, гэта прысутнічае таксама у свядомасці беларуса. З тым, аднак, што адбывалася ў нашай гісторыі, Вядома, што немцы не былі адзінымі тымі, хто асацыяваўся як чужынец. Тым не менш яны відавочна стаяць на першым месцы і адсюль прысутнічае ў думках, прысутнічала прынамсі ў думках паспалітага чалавека беларуса, што немец это чужы. Радыё свабода вострая брама да 60-х угодкаў заканчэння мінулай вайны мы гаворым пра немцаў, якімі яны былі для нас на працягу гісторыі і якія зараз. А зараз давайте ізноў на хвіліну вернемся на вуліцу перад нямецкім пасольствам. Я думаю, што і партнёры і суседзі, а ворагі это ўжо ў прошлым. Ну не все немцы ворагі так. былі те времена были в городе, я это была вот такая, когда они тут были в Минске. Так что все это видела, повешенных на каждом столбе утром проснешься. Такое было. Ну а теперь они же попросили вроде прощения. Нашим многим тоже надо попросить прощения, потому что у нас тоже много было всяких казусов в нашей жизни, всякие гулаги сталинские. и прочее. Ну, может, чем-то они нам и наставники, какие мы им, потому что люди учатся друг у друга чему-то. По-моему, они партнеры, да, и соседи. Соседи. Немцы на данный момент, на сегодняшнее время, это и партнеры, и соседи, но никак не враги. На нашу думку не засталіся яны ворагамі ні ў якім разе, канешне, вельмі прыемныя людзі. Амаль што ўсе мои падругі, якія пабывалі ў Геррмані гавораш, што вельмі прыемныя людзі. яны ні ў коім разе не засталіся ворагамі. Нікоім образом э, они сегодня э, не являются врагами. по отношению к нам. И если есть возможность, то они нам помогают. Я знаю точно, что сюда идут медикаменты и какое-то оборудование для наших же детей больных. Добрые соседи. Мы обмениваемся какими-то шмотками, будем говорить <laughs> попросту. Ну, машины у нас сплошь и рядом, все марки знают, какие немецкие. Ну, так что ж, хорошие люди. Мы все соседи. На мою думку, суперники, наверное. На мой погляд, любая країна суперник. памятаю, як у расейскім ніжнім Ноўгарадзе, у якім я правёў сваё дзяцінства, настаўніца паказвала нам месца ў гарадскім парку, дзе некалі ўпала адзіная нямецкая авіябомба, нікога, дарэчы, не забіўшы. Але нам той след падносіўся амаль як незахоеная рана вайны, шнар на целе роднага гораду. Пры гэтым я ўпэўнены, што на ніжагародскай вуліцы, па якой ніколі не хадзілі ніякія акупанты, я наўрад ці б пачуў ад людзей, што немцы нашы суседзі. У адрозненне ад той вуліцы, дзе некалі стаялі нямецкія шыбеніцы. Няўжо ад крыўды не засталося і следу. Няўжо рана беларуская загаілася, адказвае Пётра Садоўскі. І вось выросла новае пакаленне. гэта людзі прыблізна моладзь равечнікі э, Чарнобыля чарнобыльской катастрофы. Мне ўзгадваецца апытанне, якое было праведзена гады тры назад сярод дзяўчат, якія хацелі пайсці замуж за замежніка і на першым месцы па прывабнасці стаялі немцы. Чаму? Яны дамавітыя, яны не пустадомкі, яны акуратныя, яны такія, якога б хацела мужа мець беларуская дзяўчына. У апошнія гады, праўда, гэта трошкі не так. Немцы ўсе паступова пераходзяць на шлюбны контракт і нашы дзяўчаты часам працуюць як хатнія гаспадыні ўсяго, ні на дзяцей, ні на маёмасць справа не маюць. прыклад са шлюбамі які я прывёў ён дэманструе просто агульныя адносіны нашай маладзейшай генерацыі да немцаў мне здаецца вот ужо узгаданы чарнобыль это таксама падзея якая нашмат зблізіла немцаў з беларусамі вядомыя ўсе гэтыя нямецкія ініцыятывы у аздараўленне дзяцей гуманітарная дапамога я б нават узгадаў кніжку прафесора эрыкі шухар депутата бундестага якая напісала ўражанні беларускіх дзяцей пра нямецчыну кніжка называется ціхая рэвалюцыя дзяцей чарнобыля прыязджае дзіця у брэскую вобласць у баптысскую сям'ю і кажа бацьку з маці вось вы не курыце не п'яце працуеце з раніцы да ночы а чаму мы так жывем дрэнна пытанне тут комплексна мы глядзім тут на свае варункі але як бы не было дзеці прывозяць вобраз немца вобраз такой вельмі добрай нямметчыны яшчэ адзін момант які стварыў вельмі станоўчы вобраз нямметчыны на сёння гэта выплата кампенсацыі вось гэтым людзям якія былі выведзены гвалтоўна некалі ў нямметчыну большие те полонные э, гастарбайтеры все это. И тут люди начинают так само, э, ну не раз такое чушь, гляди, немцы мне выплатили, а вот мой батька, мой дед был у сталинским лагере, а ему ничего. Навод ті льготи, які були предугледжені э, Верховним Советом 12-го скликання, вони скасовані. Ці, допустим, те ж саме Чорнобильські райони, які лічаться вже здоровими. Німці приїжджають, кажуть, тут жити не можна а наши кажуць что тут можна жыць я маю на увазе афіцыйную ўладу і вось тут немцы выглядаюць як вельмі добрыя людзі колькі разоў я чуў ад сваіх суайчыннікаў словы любові да бацькаўшчыны люблю Беларусь маўляў прычым удакладненняў што менавіта любіцца можа і не быць мова, літаратура, фальклор, кухня. Звычайна за гэтым люблю ідзе фраза, бо я тут нарадзіўся. А вось купляючы падтрыманы фальксваген ці замаўляючы куфаль нямецкага піва, думаю, рэдка хто з нас задумваецца, што гэта не проста надзейныя рэчы і смачныя напоі, а доказ любові да радзімы на справе працягвае пётра садоўскі сучасныя немцы мне цікавыя калены збіраюцца разам з кожным немцам паасобку мне гаварыць не вельмі цікава я ведаю э, і быў гостцем разам жонкай мяне ёсць тры-чатыры сямі якімі я па-добраму сябрую калі мы гаворым пра сямейныя рэчы нам цікава або калі я выступаю недзе перад немцамі ў нейкай грамадзянскай ініцыятыве яны разам не з імі цікава калі я проста пачынаю гаварыць з немцам вот з адным немцам ён э, не цікавы як суддаседнік мне ён можа гаварыць толькі пра сваю фірму сваю партыю э, ну можа быць пра знешнюю палітыку а пра германію ўвогуле немец не гаворыць для яго няма гэтай тэмы сказаць немцу што я там люблю маю германію ці маю радзіму так як мы гаворым з майго досведу немец ніколі это не скажа для яго нямецчына германія гэта ці фірма ці партыя ці я не ведаю нейкая там карпорацыя ці яшчэ нейкая яго клуб то паляўнічых там яшчэ нечага. Немец не такі патрыёт, як мы. Радыё свабода вострая брама. Да 60-х угодкаў заканчэння мінулай вайны мы гаворым пра немцаў, якімі яны былі для нас на працягу гісторыі і якія зараз. Музыка А зараз невялікая гісторыя ад Пётры садоўскага у якасці парады тым, хто збіраецца наведаць нямметчыну. Я ў нямметчыне шыў амаль тры гады у асобным даволі прыстойным даўку маім суседам быў пенсіянер э, былы пасол нямметчыны Фінлянды. Я з ім і каву піў і піва піў і сябраваў і разам ездзіў на нейкія пікнікі. Але калі я вярнуўся сюды і аднойчы мне выйшло так, што мяне не аказалася грошы ў нямецчыні, там былі нейкія выдаткі нечаканыя. Я патэлефанаваў, я кажу, можна я да вас прыеду і пераначую. Я адразу голас памяняўся на другім канцы провода. Для яго сапраўды май хаус з май касл. Ён кажа, тут немец не горшы за англічанін або не лепшы. Мой дом гэта моя крэпасць і для яго жыццё гэта нейкая пэўная сістэма завядзёнка калі б гэта немцаў было некалькі яны б гэта зрабілі за гэта нейкую гуманітарную акцыю і ўсё было выдатна Але я звярнуўся да немца просто як чалавек да чалавека і немец сваіх шаляў не можа ніяк вылупіцца. Колькі не называй сябе еўрапейцам, Еўропа будзе па-ранейшаму далёка. І ўсвядоміць сябе еўрапейцам сапраўдным не дапамогуць ні новыя мэрсы пад вакном, ні еўрарамонт у хаце. Бо Еўропа не пачынаецца за дзвярыма. У Еўропу трэба яшчэ выехаць. Гэта значыць прыйсці ў чаргу да нямецкага пасольства і стоячы ў той чарзе узгадаць нядобрым словам гаспадароў все тых жа праклятых немцаў якія падзялілі з расейцамі кантынент пакінуўшы нас за парогам немцаў для якіх мы адно толькі транзітная зона немцаў якія не заўважаюць нас як суверэнную дзяржаву немцаў для якіх мы все той самы русланд але пра гэта наступным разам у Зміцер Бартосік завяршыў сваё даследаванне анонсам наступнай перадачы, бо да канчатковага адказу на пастаўленае пытанне мы яшчэ не дайшлі. Немцы для нас суседзі, але якія? пошукі традыцыйнага адказу прывялі мяне да пісьмовай спадчыны нацыянальнага героя беларусі кастуся каліноўскага у 1862 годзе у другім нумары сваёй мужыцкай праўды ён тлумачыў спецыфіку гэтага суседства наступным чынам цытую быў то калісьці народ наш вольны і багаты але ў суседстве з намі жыў немец і маскаль аднаму і другому багацтва наша калола вочы каб іх так колька схапіла ды да і хацелі нас сагнаць з нашай бацькаўшчыны калі маскаль з немцам хітрасць у нас подбіў і пайшоў ронд маскоўскі то так і ўсё зрабілася па чартоўску конец цытаты немец з маскалём у каліноўскага выступаюць як тыя што падзялілі міжсобку рэч паспалітую пасля чаго наш народ надоўга страціў сваю дзяржаву і незалежнасць выходзіць немец сусед зусім не добры а хітры нахабны ў сваёй дужасці і вераломны а ёсць і такое меркаванне ў сённяшнім паспалітым беларускім народзе. Пра суседскае вераломства немцаў мы будзем гаварыць у наступнай перадачы.